Isra i Mirač Tajivska dova U ševalu desete godine poslanstva, što odgovara kraju maja ili početku juna, 619. godine po rođenju Isa, alaihisselam, u jeku mušičkih progona i zlostavljanja, Poslanik Alihiselam je izašao iz Meke i otišao u Tajf s ciljem da tamo pronađe sigurnije tlo za djelovanje i pridobije nove sljedbenike Islama. U Tajfu su stanovali pripadnici plemena Sekif, s kojima je poslanik imao i rodbinske veze. Tajf je od Mekije udaljen oko 60 milja, a poslanik je tu razdaljinu prešao pješice. S njim je naput krenuo njegov oslobođeni rob Zaid ibn Haris. Idući prema Tajfu, poslanik je pozivao u islam plemena pored kojih su prolazili, ali se niko nije odazvao na taj poziv. Kada su stigli u Tajf, poslanik je otišao trojici braće, poglavara plemene Sekif. Oni ne samo da nisu prihvatili njegov poziv u islam, već su ga i izrugali. Poslanik ih je zamolio da ne govore drugim stanovnicima Tajfa o njemu, jer je imao namjeru da posjeti druge ugledne ljude u tom gradu i saopći im poruku Islama. U Tajfu je proveo deset dana pozivajući u Islam. Međutim, Niko od stanovnika tog grada se ne odazva. Šta više, oni na kraju na njega nahuškaše svoju djecu, robove i maloumnike. Kada je poslanik napuštao Tajf, oni su ga slijedili s lijeva i desna i hulili na njega, gađali su ga kamenicama i vrijeđali pogrednim riječima. Nekoga je pogodio kamenom u tetivu iznad pete, pa je potekla krv i natopila mu obuću. Zeid ibn Haris ga je štitio svojim tijelom od silne galame, vike i udaraca. Poslanik, ali ih selam, je osjećao bol u glavi. Na izlazu iz Tajfa zaklonili su se iza ograde bašče koja je pripadala Utpi i Šejbi, sinovima Rebijinim. Progonitelji su se tada vratili u Tajf. Kada se malo odmorio, poslanik Alihi Selam je uputio Allahu Đelešanuhu čuvenu dovu. Ta dova je u islamskoj literaturi poznata kao tajfska dova, i zbog njene važnosti donosimo je u originalu. Allahu moj, tebi se obraćam, zbog slabosti snage svoje, zbog nemoći u djelovanju i zbog slabog utjecaja među ljudima. O ti, najmilostiviji, ti si gospodar nemoćnih. Ti si moj gospodar. Kome me prepuštaš? nekome ko je daleko i kome dočekuje namrštena lica. Ili pak neprijatelju koji je blizu, ali si mu ti dao vlast, pa može da odlučuje o meni. Allahu moj, ako ti nisi srdit, onda ja za sve ove patnje ne marim, ali tvoje pomilovanje mi je draže. Utječem se svjetlu tvoga lica – pred kojim su obasjane tmine i na kojem počiva i ovaj i onaj svijet. Od toga da na mene spustiš svoju srđbu ili da me zadesi tvoja kazna. Tebi se priklanjam da ti budeš zadovoljen, a nema snage niti moći osim pomoću tebe. U ovoj dovi vidi se poslanikova salallahu alihi veselem, zabrinutost za islam i muslimane. U Meki su mušički napadi postali nepodnošljivi, a i u Tajfu situacija nije bila ništa bolja. Tu su ga čak počeli gađati kamenicama nakon samo nekoliko dana boravka u njihovom gradu. Tajfska dova je izuzetno lijepa i korisna. Vidimo da se poslanik, ali selam, propituje pa kaže Ako ti nisi srdit na mene, to jest ako ovo što me zadesilo nije rezultat nekog mog postupka koji izaziva tvoju srđbu, onda to nije važno. Ja ću to s lahkoćom izdržati. Poslanik, selam, dakle, analizira svoj život i provjerava da nije možda učinio nekakvu grešku ili prijestup. U tome je pouka za svakog čovjeka Uzroke za neugodnosti koje se dešavaju u životu treba ponajprije tražiti u vlastitom životu. Čovjek je inače sklon tome da za ono što mu se desi okrivljuje druge. Ali navedeni događaj iz poslanikovog života jasno govore o tome kako vjernici i vjernice treba da se ponašaju. Oni moraju stalno podvrgavati svoj život analizi i propitivanju uz ostranjivanje eventualnih grešaka i propusta.